ऐं जॾहिं अव्हां वटि ईंदा आहिनि तॾहिं चवंदा आहिनि त ईमान आंदोसूं हिन हूंदे जो उहे कुफर सां ईंदा आहिनि ऐं उहे इन कुफर सां वेंदा आहिनि ऐं जेकी लिकाईंदा आहिनि तिन खे अलाह चङो ॼाणंदड़ आहे